आशीर्वात् jeraimu sarawara mau

te wa Kusuma. Kula nuwun wonten dawuh ingkang pangendika Kanjeng Rama diwaji. Kalamun ora sisip pandulune wong atuwa sira. Ana satriya ingkang nembe bae rawuh ana negara Bendarata. Kawula nuwun inggih Kanjeng Rama diwaji, estu sampun sawenawis. Rapuhipun satriya. kekalini wong nesu dalem Kanjeng Rama diwaji nuwun kaparenga Kanjeng Rama diwaji angacarani parawuhipun satriya ingkang nembe kewala rawuh wonten negari Para parayoga nggih dawuhna marang para kadang sentana ingkang supaya tintrik ingsun sedaya ngacarani praptane satriya sakembaran iki kawula nggih dhateng sendika Kanjeng Rama diwaji mangkita raden ingkang nembe rawuh dering dang rawuh wonten negari bindarata dering kula nyaosaken pasugatan sedah pucanan jambirambun soto ingkang nata prayogi nuwun kaparenga langkung rumiyin kula nyaosaken pambagya para krami araharja arawuhipun raden wonten negari bindarata jagat dewa batara dahat kapundi sarnampi sabdanipun koko prabu rumentah dumateng dasar kawulo pengendiko dalam koko prabu katampias toka kali kapundi mestoko tumanduk njojol meketeng merdoyo nulang dadus jimat paripis coyo nur teguan kayuhanan kawulo kepareng koko prabu mundut periksa pisauan kulo yang tangsal pujo pengestu dalam koko prabu Mboten wonten sambe kula pisuwan kula wonten negari Windoroto winantu ing Karahardyan. Kula nuwun. Syukur bejo sewu sak sampunipun lenggah kanthi prayogi. Sumengko raos sing manah ingkang raka kepareng badhe nyuwun priksa. Raden punika satriya pundi ingkang pinangka saha sinten sinambat ingkang wangi kepareng kula sedya tigas kawulyan. kepasang yogya koko prabu keparang mundut priksa dumateng dasar kula awon tanpa werni kula menika kadang maruji pandhawa ingin keparang ngrenggani kasatriyan sawu jajar dininging samun sudi amestani kula kekasih sedewa inggih tangsen yai inggih kekasih Raden Sedewa inggih Raden Tangsen Waruju kadang Pandhawa kula nuwun inggih nila mekaten Koko Prabu. Inggih lenggah wonten pengkeran. Kaleres menapa kelayan Yayi Sedewa? Saha sinten sinambat ingkang mewangi. Bilih Rama Aji mundhut priksa dumateng dasat kula. Estunipun kula kalebet putra kadang pendhawa. Kulo putra panenggak pendhowo pinggih keparingan ngrenggani nagari Pringgondani dene diwaji mundut priksa kekasih kula ing sampun sudi mestani kula katut kaca inggih rimbiat mojo panjenengan ing kekasih Raden Gatutkaca Raden Rimbiat Mojo ing ngrenggani negari Pringgondani kawula nun beringgi. Yayisdewa tuwin anggir Gatukaca. Saksampunipun lenggah kanthi prayogi, keparenga kula badhe nyuwun priksa. Yayi. Kepareng rawuh wonten negari Bindarata, ketingal sigra amawa kita katitik riwir butunggul wonten muka mboten kobrangsap agemipun dodot gumlarah mboten kobraning setaken. Kawistara bilih mengkuwi gatos. kaparengu ing Curaka badhe nyuwun priksa. Wonten wigatos kados pundi kaparengu nyirnakaken raos tida-tida. Monggo lajeng kula aturi medhar sabdo. Nuwun kepareng monjo atur so dalem Koko Prabu, sewu lepat atur kula nyuwun gunging samudra pangaksama. Mun dados menapa? Sowan kula so dalem Koko Prabu Bindarata. Ing pisan nyaosaken sembah pangabekti kula mugi kanjuka sahandhaping pepadha mawon wantu kula tampi kanthi gumbirane manah ingkang dungkap kaping kalih katempta lampah kula piyambak mboten pisan sowan kula wonten negari bindarata mundi dawuh dalem koko prabu puntadewa kautus koko prabu puntadewa ndikake nyaosaken salam talim soha pangoneng, Sayogi sanyogi katur sapa duka koko prabu kula tampi kanthi gumbirani manah kula petraken jojo kendel sami-sami bilih sampun kahastos daya atur kula wesing wigatos suwun kula kautus koko prabu puntadewa ndikaken ngebun-bunen jang jejawa sonten ingkang suraosipun suwan kula sedya nglamar diningking kula lamar sres abdi dalem ceplak langak lemundring ceti pingitan serimpi bedoyo kelangenan kekasih menika sanes kajang putra dalem skaring kedaton e edi lingkencana ingkang kasih kusumaning ayu Dewi Andayawati. Bilih kaparing dadosaken penggalipun Koko Prabu mawang tuwantu panuwunipun Koko Prabu Puntadewa. Ingkang putra Dewi Andayawati kasuwun kaboyong dhateng negari Namarta. Bilih Koko Prabu kepareng kagungan pamundhut pinangka pitumbasaning Marudya. Sampun ngantos tida-tida raos ing penggalih kula aturi ngendika. Jere gumlaring jagat wonten estu kula badhe minangkani koko prabu cekap semanten atur kula koko prabu monggo kepareng lajeng menggalih atur kula ugi ingkang rayi nyuwun sabdanipun koko prabu kula nuwun lengleng ramyang ingkang driya Lirsang yang condro es munyokan Kata bangga sumu ing tias kang kaduh peridan limut kapiatan ing rujit oh leng-leng ing driya Mana kekuwunging yuwangi sesa kekuwunging yuwangi sesa oh, no. oh. Diwang Sukma Dilunuwi Hong Bunulangi. Yayi Sdewa, kula Koko Prabu. Kula nampi pangendikanipun Yayi Sdewa menika wau dereng saged trewaca. Menapa dasar Yayi Sdewa anggenipun ngendika menika dereng cangkep? Menapa pancen kula sampun suda pamireng kula anggen kula nampi dunya dungkap? Awit upami kula menika dina dungkap anggen kula nampi ngendikanipun Yayi mboten namung mokal amargi kula menika sampun dungkap yukswa sampun sak temtunipun dayaning panca indriya menika sedaya sampun suda upaminipun nektra sampun suda awasipun talingan ya sampun suda pamirengipun karusan ya sampun suda kantun pikajingan tok ingkang tesih ajek menika upaminipun yayi yoga kula menika kula caosaken bilih sampun kaboyong dumugi negari ngamarta yoga kula menika badhe kagem menapa kok dereng dipun pratelakaken menika wae oh menika koko prabu pinggi nyuwun pangapunten kok prabu temtonipun ingkang putra dewi andoyo wati bilih dipun paringaken kula boyong dumugi negari ngamarta badhe dipun daupaken dateng salah sat juganipun para putra kadang pendowo ingkang perlu badhe kula suwunaken priksa rak menika lajeng calon putra penganten kakung menika sinten tuwin calon besan kula menika sinten dadosna kawuningan koko prabu sanadyan to koko prabu punta dewa sampun utusan nglamar estonipun calon putra penganten kakung dereng wonten koko prabu mila kula dereng saged matur kanthi terwaca. Eh jagat dewa batur. Saklaminipun kula dumadi wonten madya padha katemben menika manggih lelampahan mekaten. Ing atas sampun lampar manudya teka dereng wonten calon putra penganten kakung menika Deskundi. Dados to kawulingan. Estunipun ingkang putra Dewi Andayawati menika kalebet dados sasmintaning Betara. kadang kula pendhawa wedal sak mangke nedeng nandang sungkawa amargi negari Ngamarta kados kenging bebenduning Bathara negari Ngamarta wonten pagebu ingkang dimawah para kamulalit tebasan para kamulalit alit menapa enjing sakit sonteng dumugining bebayangan Sonteng sakit enjing dumugining sirna mergolayu sampunan dua saliring sarana Koko Prabu Kuntadewa manekis dhateng Bathara nampi wangsiting Bathara wonten suwanten dumling karenanipun Koko Prabu negari Ngamarta saged tata titi namung bilih saged mboyong ingkang putra Dewi Andayawati Yawit saking semengko raosing penggalih Koko Prabu Kuntadewa sampun mantos penglamar saking Ngamarta mau kawon rumiyin kalian penglamar manca negari lajeng dereng rancang calon putra pengantin kakung lajeng utusan ingkang rayi nglamar dhateng negari Bindoroto dini keparingipun Koko Prabu mekaten bilih ingkang putra sampun dumugi negari Namarta mangke para putra Pandhawa sedaya dipun timbali mangke ingkang putra Dewi Andayawati supados gadah pamilih sinten ingkang kedawan kabegjan dipun pilih ingkang putra Dewi Andayawati inggih menika ingkang dawuh pelayan Dewi Andayawati kang putra syukur bejo sewu mangke milih kula Kanjeng Romaji ya ngono ya ngono ning mbok ya aja awake dhewe kok ditawak-tawake oh mekaten kula nuli nggih yayi sanadyan to mekaten namung kula sampun midhangetaken pawarta Pilih para putra kadang Pandhawa tuwin para satriya negari Ngamarta menika sedaya kasinungan ambek utami melo kula mboten badhe tida-tida ora sing manah kula semanggaaken waleh-waleh menapa yai estunipun sampun metawis dangu anggen kula midhangetaken pawarta pilih para kadang Pandhawa menika satriya ingkang sami kan paring anugraha dening Bathara kasinungan ambek utami estonipun samun sakotawis dangu kula kepingin sesambetan kelayan para kadang pendowo menika badhe saged kasembadan sedya kula lantaran yoga kula kaboyong ingkang raka nata ngamarta sageta kautamenipun para kadang pendowo anumrapi negari kula ing bendarata mila kula semanggaaken yoga kula sedya kula caosaken matur sewu sembah pun. namung mawantu-wantu panuwun kula yayi sampun ngantos mengko kundur dhateng negari Ngamarta sakwetawis kula aturi tugur wonten negari Windarata legek jroning driya srinaranata mulat saguyung prawadya kang samya sumewa sinten ono kang nyabawa kaprabawan sungkawaning narendra sungkawaning narendra biar wau to keco denyo imbal pangandika ginem laras gondoroso. para bandaya dewa soraden sedewa ingkang dados telenging penggali raden sedewa dinyo anglamar dewi andayawati sang raja putri ing bindarata dumugi semanten pangandikaning rosang nata kadya kena cobaning batara anglenggahi tripandurat triwardining telu pandurat pengendikan nyekti tigang bandu datan kawedar ing ladeng angrangguni kanyut pinangka wardu kanyut ujar ganten wardu ujar ngakeco senadyan to ganten tenging lati dereng abrit senadyan keco dene manjing sabto pertolo sigoro kesaru geger hurging pasi banjawi ingkang ngandharisaken geger hurging pasi banjawi Komen Biswani Ronalindro gagah pitikso ngelongok setinggil binotoroto ndatusakin horek sanggianing poro kadang sentono kang samimoro suwan ikon cono dayo hono dayo hono dayo hono dayo, kalonten nyoto tolang iwang sukma dilinuwe ing bono langgi mangke to anggir ingkang nembe kewala rawuh dering dangu rawuh wonten negari kula ing bindarata nuwun kaparenga kula nyaosaken pambagyo para krami araharjo rawuh paduka anggir ingkang nembe prapta Yes tungkoro jagat manik rojo dewaku. Wow. Yai. Dahat kapun nampi sabdani pun kanjing diwajir mentah dumateng dasar kawulo. Pangandiku dalem diwaji kulo pundi di mestoko mugi dadusul cedimat. Keparang diwaji mundut periksa pisuan kulo. Yawi tangsal pujo pengestu dalem diwaji Mbut manggi sambi kulo pisuan kulo winan tuing karahardian. Eh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sak sampunipun lenggah kanthi prayogi keparenga kula badhe nyuwun priksa panjenengan menika raja sandi putra pundi ingkang pinangka tuwin sinten sinambat ingkang wangi, keparenga kula tigas kamuryat pilih diwaji mundut priksa dumating dasa kula awon tanpa werni kula menika ugi jejering narendra panjenengan ugi jejering nalindra kula nuwun nagari parang gupita ingkang kula lenggahi ingkang sampun sudya mestani kula dijuluk prabu kurambana dewa